Joan den urriaren ogoita lauan, duda Kitioz Pridom artista eta izitzaile artistikoa minbiziak eramanik berrogoita mala urtetan. Lionen sortua zen, baina bazuen ogoita bortz urte eskualerian bizizela. Gaztetan antzarki gintzan, musikan eta argazki gintzan ari izan zen, maila honean. Una eskuara ikasi zuen eta osokien gaiatu zen mugimendua berzalean, militante suara agertuz baina bere baitako oberena ondotik eman zuen. Bi urtez, segitu zuen formakuntza zorrotza parixen, autismoaren ezagutzan, eta handik izultzean eizitzaile artistiko berezi gisa ari zantzen, lehenik trabul eta gero zuran fil elkarteekin. Bi egitura horien bidez, hainbat eta hainbat proiektu artistiko bideratu ditu, oiz kanpoko presunekin berak zuen bezala arazo psikikoak dituzten jendeekin, ahalmen kognitibo eta afektibo urrikuekin, eriekin, gizarteak baztertu jendekin ari zandalanean. Hortan bere zen. Ez itzaion interesatzen normalitatean diar ibiltzea, osoki emana zitzaion publiko berezi hori. Trabulekin, sortu zuen poteo atipikoa deitu festivala festival hortako parte hartzaileak oro, autistak edo nahasmendu psikikoak zituzten presunak ziren. Poteo atipikoarekin, Kitiofek eremu publikoan erakutsi nahi izan zuen ez zoiko jendeak sormen gaitasuna daukala, sormen eskubideak dauzkala, eta oiko jendeak zor adierazpen eta entzumen espazioa. Egia Ezakut bidea. Diskurtso politikoetan presuna ezin duen eskubide kulturalak orainoa ipagarri ez zirela, kitiofek argitara eman zituen gure jendartean. Bestalde, beste amarnaka proiektu ere manditu, baiunako zupeko aur eta familiekin, manusekin, garaziko zitadelako barnategiko aurrekin, etorkin aurrekin, bakarrik helduak direnak, europara, ospitaliarekin ark muntatu zuen adibidez lehen aldiko kultura eta osasuna dispositibo administratiboa baionako ospitaliarekin. Azken urteetan, zaharretxetan ibiltzen zen, Jules Ferran berea lagun artistarekin, jende zaharrekin testuak idazten eta musikatzen edo argazkiak sortzen. Goi mailako formakuntza izateaz gain, publiko bereziarekin sorkuntzan aritzeko doaina ere bazuen. Zahare etxeetan, kompazione, Kitiofen sedea etzen sekula animazioa proposatzia, denbora pasa atsegingarria, baina barne desioak askatzeko egiazko parada eskaintzia, egiazko proiektu kultural bat beraz. Jende sahari, etzion galdegiten aurtzaroko horretzapena kondatzia, galegiten zioan, zer duzu errateko gazteriari, etorkizunari begira, zer erran sinoke munduari, sekula erran ez duzuna. Eta holako proiektuetatik sortzen zituen diskuak, ikusgarriak, erakusketak, bihotz urragarriak. Ez dira anitz, ketio jakitate eta jitea dutenak egun gure gizarteak baztertzen dituen jendearen sormen beharrak eta sormen eskubideak laguntzeko ofizioa hartu duten humanistak. Horiek bai humanista atipikoak, zinez miresgarriak. Aurkitzeko zure begietan yeah. Je voudrais te dire au présent ce que j'aurais aimé pouvoir te dire. Mais est-il encore temps Es-tu prêt à m'entendre Es-tu prêt à comprendre la complexité des sentiments Entends-tu le son émis par cette parole du fond des âges Du fond de mon âge De mon désir, de ma mémoire je voudrais te dire que le fond de tes yeux devra porter tout ce que le monde tient de beau et de souffrant. Connaître la vérité, repérer tous les mensonges. Comment atteindre les racines du monde Tout se trouve dans tes yeux. Les montagnes, l'océan, le vin et les collines, la terre et le sang. Dena Sue, et Tanda. Tout se trouve dans tes yeux. La peur, la colère, la folie, la misère, la joie et le bonheur. Tout se trouve dans tes yeux. Tout est là, levé au fond du regard que l'homme porte sur le monde.